akaba ari waza kumfasha mu buhinga bw'ibyuma muti rero uno munsi tugaruka kuki inyuma y'amatohoza yimbitse ishyirahamwe pariseme rijejwe gukangurira abarundi guhindura ingendo ryarakoze amatohoza kuko ubusho ukukuntu canke uko ubushomeri bwifashe hano mu gihugu cacu maze baratanga bobo ku bwabo nka pariseme umurongo canke inzira canke ibyo kugwa kugira ubwo bushomeri bugabanuke mu Burundi muri muri kino kiganiro twari twipfuje kuba na parse na Faustin Ndikumwa na Parseme ariko ntivyamukundiye kubera imvo z'urugendo ariko turaza kugaruka ku kiganiro yashikirije abanditsi n'abamenyesha makuru hari muri ino nyene hagati aho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye nawe ahamagarira nyabuna abarundi gukora kugira bagwanye ubwo bushomeri buhanze kino gihugu cyacu reka rero tuje mu idorido ya kino kiganiro mukurikire Faustin Ndikumana rongoye parseme icyo ashikiriza kuri ayo matohoza bagize atubwire kumbure naho ibibazo bijanye n'ubushomeri bimeze hano mu gihugu cyacu. Faustin Ndikumana arongoye parseme ibiciro biduge umwimbu ntuboneke none impamvu cyane cyane turabye ibyo by'ubushomeri cyane cyane ku bushomeri ni iki turiko turabirabura ubwa mbere turabye nko mu bisagara ikintu cya mbere tubona twabonye ni ibintu bijyanye na nivo do foromasiyo ubumenyi buhinga abana baheje amashuri baba bafise iby'indero byarasubiye inyuma hasi cyane ku buryo leta ibana ibyo byirengagiza igihugu cy'u Burundi sinzi iyo kizoca ugasanga umwana yumvira ngo arafite diporome muri ibi kanaka kandi mu mutwe adafise ubumenyi bukwiye yaja mu mastage kubuzi ugasanga kugira bamugumye ntibikunda ukabona abana ama university ama university ugasanga bazi ngo baheje ama diplome naho bakaza kwishiramo ngo ngo bazokora ubuzi bukomeye bakiyumvira ngo buriya barabukengereye nubwo bukomeye atago bashobora kujamo turabyibonera twararira none icyo kintu leta irabona neza iyo kiriko kiratujana umunyeshuri avuga ngo ndavize maîtrise vize muri ibi mugabo ku kazi mubyo tugeza gukora ugasanga nta kirimo ibyo turabibona aho ari mu ubugira kabiri twararabyo n'uyu turaba dusanga hari ikibazo nyamukuru hanze ubu bantu ibintu bine hariho kuvana udashaka imbere y'abantu abaguzi nta mugambi ushobora gutera imbere atabaguzi uko bagushora aba ukora kenye uragize agahinguro agahinguriro ukoze amavuta y'amavoka ugize ikintu bishasha igiciro ko hmm, transport hmm, utavuze rero n'ibintu bijyanye n'ibiturire n'abantu bagorwa n'inzego zo hasi igipolisi bariko barigira utugambi duto duto bakabarara ku mabona ugira yubakiye inzu bakamugora baje do quartier hehe abantu bakaruha bashaka gukora imigambi y'iterambere waja mu ntuze naho mu eh, icyo tukwita mu miliyeri ruguru hagati mu gihugu uwo mwuga abantu bose cyangwa abantu barafise ngo wo guhenda abantu bita ngo n'uburimyi n'ubworozi twe twasanze ari umwuga bita yuko eh, icyo twita metiye trompere abarundi barandika bose ngo n'abarimyi n'aborozi makarangamuntu mugabo ugiye matongo n'ibikiruguru honyine benshi benshi nimba ari ukurima guteragira ni henshi batarenze indwi zibiri gukora icyo kintu zibiri umugore n'umugabo bakaba kurima aho bazogira iyindi zindi zibiri bakaba ariko barateragira ukwezi kaba guhetse aho ngo abiri ugaca wiyumvira rero mu kurindira uwo mwimbu utazi ingene uzozungana none abo bantu bariko barakora ikiruguru uteye mu kwa mbere mu kwa kabiri iki yitwa kwa rumurimyi acagira iki acagira iki ategereza ko barajya afungurira abana ategereza kubigisha ku bihe byo ku abagwaye ekipima yo mu nzu hari igihe usanga ariko barakotiza muri ibi na biriya bari barabaka basubira none bica bigenda gute uwo ntaba ari mushomera umuntu mu mwaka ashobora kwiyokipa neza ubwo buri usanga bumubajije ukwezi kumwe amezi cumi n'umwe wose umushomeri uca usanga rero iyindi iyindi myuga twese icisayiriza rero ni iyi hariho ushobora tuti abubatsi twasanze ari ububatsi ubunaho ibyo kubaka n'ibiki urabona si ikirenga biriko birahuba mu gihugu menwizeri kubaza si benshi ni nabaye barundi bagura intebe bijya byo kurima ni umwanya muto uwo mugabo yo impande yiwe ruguru y'umugore we barindiriye kwimbura bakamurara iruhande atabitanu cumi azana uwo mugabo we warwaye ngo ndindira umwimbi kwa gatandatu ngo turi kumwe utari kurapagasa byugenda gute tubwiza kumenya abarundi nyine tungana ubukene dufise n'imyuga ihari leta rero ntizirirengagize ngo ifate ngo turi mu bufaransa ngo umutagisiveri umukengeri aha umutagisiveri ntabwo abakomeye ni totohoza twaraza mu gihugu bareke kuzariho barihenda twewe nimba turi ngahe bujumbura ubona amasarere tukabona imishahara ku kwezi ku kwezi ku kwezi ku kwezi uraza umuntu ku kwezi guheza atabavuze ati hazoze buryo urashobora kumwiyumvira bashobora kuba kompetitife no mu karere environnement des affaires urabye ubutungane sika abagwiza atungane ko barinjira ega amashira musi ubona aza ayayo hanze yaza yarewe yazandi canke zandi akaza barunda baza tebis ayo yowe navuye mu rundi twosigaraniki simita y'abanyamahanga yaje ubu ariko bakubwira yuko n'aba benshi bo mu buhunga b'abamaso bubaka baramaze kumigra baja kurondera ubuzima muri za tanzania n'ibiki ati mundi ariko ntibariko barubaka aya mapasiporo yose ubona n'ibike bantu baja kurondera eh. hama bagabanye rero ibyo na trakasiyo yo kubuza abantu kwikurira deregremanti abantu bakuri namatara umuyaga nkuba n'umutekano bakuri 24 sur 24 shira amatara mu bisagara hema no mu makartie hose amabarabara leta yagure umutekano uraya abantu baje bakuri nyene muri iyo myuga nyene hanyuma abaguza tungana nabo bigize imitari ibi bitoro urabye uburimyi uburyo butwara umwanya uzorindira mbe urindiriye uwo mwimbi imvura igaca ibikubita byose ucugira gute niba atasirasi biharigira gute ucugira gute nibazere yuko icyo kibazo ari icyo wicarira cyari mutora ku bunebwe wakuri ino si buriya biragoye leta weho uruhara rwawe ruri hehe inyuma rero y'ayo matohoza bagize ku bijyanye n'ubushomeri mwumvise ko bakoze ku bisata bitandukanye ibisata bitandukanye kumbure namwe muze kugira icyo mushikiriza tumaze kubaha imirongo mwumvise koko sino bigaruka ko byose ko muri mwagiye murabyumva muri no minota itari mike mwari ko murumviriza unarongoye rino ngo ntabyizana reka tumukurikire umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ubukene ubukene twese tuva none ubukene tuzova mu gute mu gute ubwo uriga wowe nyene ingero zova muri ubwo bukene wewe nyene wewe nyene ubwo bukene bwawe uriga ingene wobuvamwo nta kindi kintu gikura mu bukene atari ibikorwa nicyo cyonyine gikura abantu mu bukene igikorwa ntushobora kuba wicaye ngo ujye uzava mu bukene kandi abantu bazi ngo ubukene uzobukurwamwo ngo n'umukuru w'igihugu ngo ubukene uzobukurwamwo n'umushikiranganje sivyo bajya zijya ndongozi zose abantu bakorera igihugu nabantu bajejwe guca umurongo kugira ngo abantu ntibagongane bajya bagiye gukorera igihugu gukorera bene gihugu ntibagiye guteza imbere wewe gutera imbere kwawe kuzova mu bikorwa vyawe nico gituma dutegerezwa kumenya ico twokora ntuze Paul niwe yabwiye mu ku izina ry'umukama wacu Yezu kirisito nimuhunge uwo muvukana wese yishinga kurera amaboko kandi ntakurikize ibyo twabigishije kuko ariko arabigisha urumva turabategetse ubu rero arategetse ku izina ry'umukama wacu Yezu kirisito nimuhunge uwo muvukana wese yishinga kurera amaboko umuntu w'ikinebwe niwe nkozi y'ikibi ya mbere ibaho jewe maze iminsi mparura iyo bari kubavuga ko ibiciro byaduze igitoki umurimyi yagurishije ibihumbi bitandatu ugaca usaga mu isoko y'ibujumba kigurwa ibihumbi mirongo ibiri na bitanu byagenze gute hariho ibinebwe byiyicariye bikarya umurimyi bikarya n'uwarondera amahera gusuma reka barya babiri barya umusumyi bakarya n'umwimbuzi mugabo bariyicariye bibere ku kayeri nk'ubu usanga bibereye ku kabari none ko bagoma barya abakozi babarya amaraso umurimyi ntibakimwemerera kujya ku isoko igitoki bakigurira mu murima agishoye ngo icyo gitoki nangahe ngo ibihumbi munani ari ibihumbi bibiri urumva umurimyi yarose bitandatu uwutarimye arose ibihumbi bibiri uwo ni uwa mbere umwe yari yicaye ku ibarabara ndabakiguzi ibihumbi munani agaca agenda ku isoko agishyitse ku isoko hariho uri ku irembo ry'isoko amurindiriye ngo angahe ibihumbi icumi urumva umugabo kabiri ari ibindi bihumbi bibiri umurimyi bamaze kumurya ibihumbi bine akiguriye ku irembo ry'isoko agaca yinjira mu isoko agaca ahura n'uvuye bujumbura aje kurangura ibitoki ku isoko agaca akigura ibihumbi cumi na bibiri umurimyi amaze kuribwa amahera ibihumbi bitandatu abo bose n'abiyicariye gusa wowe yaje kukirangura rero umva wowe yagize n'ingufu zikomeye araza ah, ni ukuvuga ni nk'uko ari umutumwa w'abasomyi ashyitse bujumbura kikiri muri ijya modoka haba hariho undi akigurira ku modoka murazobiraba aca yigura ibihumbi bingahe we waca akigura cumi na bitanu igitoki ari kugura nk'ibihumbi munani umuguzi umurimyi akagurisha basi nk'ibihumbi indwi wumvise amahera babariye ngo bukene bupfa hehe kandi uri kuridoga ngo ibintu byarazimbye muba muri ko musangira na wa wundi yakurya wa mukomisiyoneri muba mwicaranye muvamo ibintu ngo kubona byaraduze ibeyi uwayidugije ari wonyine mwicaranye ugaca wagiriza umukuru w'igihugu ari we yadugije ibeyi ibintu uwayidugije muri kumwe mugamuciye mwagiriza umukuru w'igihugu ko ari we yadugije ibeyi ibintu none mwari muzi ku isoko iyo abashoye ari bake muzi bica bigenda gute isengero rikoranye ryarushye ryahwereye yumva ikigongwe arumvira ikigongwe ngwemwe ngo iby’imbogwa ni byinshi ngo mugabo ngo abakozi ni bake ngo saba imana irungike abakozi benshi mu murima mwumvise yuko avuga yuko ari abarundi ubwabo nyene bategerezwa kurwanya ubwo bunebwe kugira ubushomeri bugabanuke aho iwanyu aho mwe muherereye ibyo twakwita experience d'air experience yo ngaho iwanyu yo imeze gute kugira ubushomeri buvanwe mu banyagihugu burundu nibyo rero dushaka yuko tugaruka ko kuri uno munsi kumbure turabe ko ari cyo kogwa kuri abana bariya uh, eh, mbwira muribuka kandi mukuru w'igihugu ko yavuze yuko mu Burundi atabushomeri buhari ahubwo hari abantu badakora ariko mwumvise pariseme yo kwivuga ati Ah, twatanguye koroherwa buke murakoze cyane aho ni byiza sangwe ikaze muri karadiridimba murakoze cyane kumbi kandi ndashimye intumbero mwahaye ikiganiro hmm, ni intumbero ihanze kino gihugu cyacu cy'u Burundi ikibazo kijanye n'ubushomeri mwumvise muri Parseme mwumvise n'umukuru w'igihugu mweho umwihwezo wanyu canke n'igiki muterereye mweho iki kibazo kirakomeye rwose ni ikibazo gifise uburemere bukomeye cyane mhm. kandi iki kibazo ni kimwe mu kinofu bita multidimensionel mhm. nawe uzi ngo nocita mu kirundi ni ukuvuga gikora ku bisata byose by'igihugu mhm. ubwo rero biragoye kugira ngo ucuronka angire nziza urabiramo iki kibazo n'ingene cotorerwa umuti burundu mhm. jewe gusa ndiko ndahumuriza ibintu byaciye mu mutwe mhm. kandi no muri pariseme batavuze ko icya mbere naciye niyumvira ni igwirirana ry'abantu mhm. ukuvuga rero ubu muri ino myaka dufise abajene benshi bamara amashuri mm, ugwaruka rwinshi eh, bataro ugwaruka rwinshi ni ukuvuga bataronka aho baca bahagarara mm. ubuzi buhari ku isoko ugasanga burarengerwa ku nshuro ya mbere ni ukuvuga abakukuruke bafite imyaka mirongo kuduga mhm. bari benshi gusumba ugwaruka hmm. ni ukuvuga ikibazo hano bashobora tubwira ko abantu baja gukora ubuzi kubera dufise abakukuruke benshi mhm. hanyuma ugaca ku rundi ruhande ubuzi burahari ubwoko habura bukabura abantu mhm. eee eh. ntitumusanga nk'iki gihugu mu bijyanye no kurondera abantu bazapfuka ipubuzi bitandukanye mu madomino atandukanye bukora amarokiritima hanze wanashaka mu bihugu by'i buraya mu bihugu bya aziya mu bihugu bya afurika kubera buba bukeneye abakozi baza gukora urumva yuko ari igihushanye n'ibiba iwacu mhm. ikindi kintu gihushanye n'ibiba mu gihugu iwacu mhm. hano ubuzi bukorwa amasaha mirongo ibiri n'ane ku mirongo ibiri n'ane Eh, ni ukuvuga faustin yabiciye ko amashyirahamwe amahinguriro si umuyagankuba wizewe atari wa wundi kugucikacika atari wa wundi ubone ko munsi yaje ukabura ibyo nk'icyo urumva leta ibifisemo uruhare kugira ushobore kugwiza umuyagankuba mu gihugu mm, kugwiza amasoko bayakora amasaha mirongo irindwi n'ane mm. mm-hmm. nk'iryo naryo urumva ni itandukaniro rikomeye kandi akamaro ku buzima bw'igihugu kubwira amashyirahamwe akore akenera umuyagankuba Mm-hmm. icyo ni ikindi kintu hanyuma ikindi kintu ni mu mutwe mm. hmm? mu mutwe kabisa mu mihenda iwacu ndabivuge ko nk'abasore babivuga ego hariho ibibazo byo kuvuga ngo umutahe byo kuvuga iki mugabo iyo mu mutwe bihagaze neza l'interieur hameze hmm. neza meme l'exterieur icihagarara neza hariho uburorero umukuru w'igihugu akunze gukoresha cyane atanga uburorero kandi kinda kimushimira ko cyane kubera ariko aragikora neza hmm. ariko arigisha abarundi kwikorera ibyabo n'ingene umuntu ashobora gutangura n'ingene umuntu ashobora gukora aho aho ndafise akarorero ndafise icyo nokwita igishinga ntayo mm-hmm. rero ni ukuri navutse mu muryango wifasha mm. ni ukuvuga ntacyo twari tubuze mutama yaradushobora yaratumenyera byose ni ukuri ntacyo twari tubuze muri rusange ariko rero jewe n'umwana yiga mu mashuri y'intango hmm. nari ntunze inkwavu zanje hmm. nari ntunze n'inkoko zanje hmm. ntabikora kubera ngo hari icyo mbuze oya ni ukuvuga kubera niba ari uko papa twabona ari umudandaza asigaye akararo hmm. uwo ari we wese na we kwikorera akantu kiba na papa shuli hata tutashe n'abandi banyeshuri hmm. nahitana ivyatsi ndashikana muhira mfisi ivyatsi byo kugaburira inkwavu zanje amahinguriro n'ibindi n'ibyo bindi twumva uburundi bukenye kumbure uno munsi mm, namwebwe mushobora kubifashamo mukabifasha leta y’u icyo hari aho muba kigejeje hari nk'uko abandi bavuga umupango wo kugikora ibyiyumviro byo kugikora canke kugira koko u Burundi bubakure ko ikintu cyane cyane hariho nka usanga bararungitswe barungikwa eh, kwiga n'igihugu kariko kanya eh, ko mu Burundi bavuga ko amahoro ahari ko kugaruka nabo kugira barabe yuko bufasha kino cyabibarutse jewe jewe ndashimira abarundi bamwe bamwe twanye hanze bamaze kugira imigambi itandukanye mu gihugu mm. nta minsi yaciye mwari mu fabrice ngaha kuri studio iwanyu mwamaze kubona yuko amaze gushika ku bintu bikomeye cyane hariho n'abandi n'abandi n'abandi benshi urumva mm, mm. hariho n'abandi rero bari baritunganya mu migambi itandukanye kimwe gusa nuko leta yobandanya yorohereza kubikaruka ko ibijanye na diaspora twarabivuze kenshi yuko muri diaspora hadutse injyane twarabivuga yanyene ku murongo wanyu Hmm. ariko gushika n'uno munsi nta imwe minisiteri itujejwe irabikora ko ico kibazo ico kibazo nanje niko ndarondera uwo mushikiranganje kugira baze batange umuco kuko nkuko twagiye turabivuga hafi ibiganiro bibiri birababaje gose mu nyuma aho mwaruvise byagiye biraba eh, nyizere tuzo tukigaruke ko umunsi n'umunsi mugabo kubera izo njyane turimo urumva yuko bicabirwa mu mazi ariko aho mwoca mubwira ko munasaba icokogwa kugira izo nzitizi zihave maze tuje ku iterambere hmm. icokorwa kiroroshe rwose kandi maze kubishyikiriza inshuro nyinshi ni uko ubwa mbere ubushikiranganji butujejwe bwoja hagati bukumviriza zino njyane hanyuma zigatorerwa umuti abantu tugasubiza hamwe hanyuma tukabandanya turi imbere ku migambi turimo icyo nico gikenewe mhm. ni ukuvuga izi njyane zituma haba blockage haba nta imigambi ntibandanya mhm. ico rero nkaba ndagisaba ubushikiranganji yuko yogikorera yo akazi kugira ngo abantu baje kuba ni ukuri hano hanze hari abarundi baryotewe bagwaye eh, kumva yuko hari abanyeshuri amashuri bamara amashuri ntibaronka akazi bibabaza bibagwa nabi hanyuma boshira inguvu hamwe n'abandi mu bihugu bitandukanye bakaza bagashira umugambi ngaho hakagira na bakeyi baronka akazi ni ukuri icyo ari abakigwaye kibagendamwo mu maraso hmm. umushikiranganji rero nadufashe icyo kintu iyo namba ive mu nzira hanyuma abarundi dufashanye icyo ni uko nocishwa hmm. ikindi kintu rero njyewe nubwira abasore n'inkumi ubwo baruka mhm. ni batugaya akazi niwabona umushahara w'uko yera mutoya ukawugaye niwabona akazi kaguriye kitadushimye cyane ntukagaye ako niko kazoguha kanini ako niko kazokuduza niko kazoguha kanini kako niko ino mu bihugu byateye imbere ugaye akazi nta buzima bwahuje ugira uhera kugira bigufashe kuzushika wewe iyo wanditse CV mhm. bakubaza ati wewe wakoze ni ukuvuga wewe umvuga ngo wowe udafite diporome imwe zibiri zitatu zine mugabo nta na hamwe ndakora na jewe mvise imwe maze gukora hariya maze gukora hariya wanashaka n'ubuzi ubwo ari bwo bwose mugabo akazi ko ari bagakonsidera nk'akazi kubera akazi ko ari karakwigisha gutonda ndahejeje akazi mhm. icyo cyonyine ni ikintu gikomeye bakibona polisi tuno muntu yarakoze hano yarakoze umwaka kandi uwo mwaka wagenze neza arunguruza ajya hano ibyo nibyo bizuba guha amahirwe yo kuguma wunguruza yo kuguma wunguruza gushika igihe uzoshika ku kazi ukeneye wifuza icyo kintu rero usaba urwaruka mhm. bahindura ingene bipanze mu mitwe yabo icyo kintu nacyo nyine ni intambamye ku rwaruka kwinshi hanyuma nka nababwira yuko abanyakenya baradusize abanyakenya n'abantu b'abakozi nabantu abantu akazi nabantu abantu badacagura akazi iyo uzi uyu uri kuraja iyo uzi icyo ukeneye ntushobora kugaya akazi nibutse abariko baradukurikira ko turi muri karadiridimba na kana kaji ikiganiro cagenewe mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu kugira namwe mugira icyo muterera mu kubaka kino gihugu cyacu no musi tukaba turiko tuyaga ku bushomeri ni nyuma y'amatoza adasanzwe ikigo pariseme ishyirahamwe gishinzwe guhindura rihamagarira abarundi guhindura ingendo ryakoze mwumvise ibyo bashikirije mumvise uko babona kuri politiki y'ubushomeri n'akazi mu burundi mwumvise mbere banavuze n'icyoko baravuga n'uruhara rw'umwumwe cyane cyane uruhara rwa leta ariyo leta y'u Burundi mwumvise umukuru w'igihugu nawe ibyo yagarutse ko ku bijyanye cyane cyane n'ubunebwe ibituma ubushomeri bwiyongera mwumvise david eh, muri canada ati nyabuna ni ukuraba muri rusange abarundi bahindure ingendo bareke kugaya akazi kuko ako kazi ejo niko kazoguha akandi uko uzogenda urakora akazi nuko ejo cyangwa hirya ejo uzoshikira ku kazi wewe wipfutse ibyo yahamagaririye abarundi nabo bo hanze mwumvise ko asaba yuko bandanya borohererwa muri ibi na biriya kugira baze kuzana imitahe bahubuzi abantu bino ati ariko hariho intambamyi ingorane zikiri mu barundi bari hanze mu murage y'amadiaspora yabo ati ubushikiranganje bubajejwe ntibuhaguruke icyo kibazo kive mu nzira kugira abarundi bose baje mu iterambere ntihaba ukutabona ibintu kumwe ukuna kuriya ibyo nta na kimwe bizofasha igihugu ari ukudadaza aha na hariya ibyo nta na kimwe bizofasha igihugu ariko igihugu kizofashwa n'abarundi barundi ba nyine kandi abarundi bari hamwe nuko rero telefone n'ubu ziruguruye kugira namwe turangiza twakire elamu ni amahoro ga elamu amahoro neza aha akanya karatujanye ariko murafise iminota ibiri n'igice turiko tugaruka kuri kino kibazo cy’ubushomeri mu Burundi uh, ku bwanyu mubona buno bushomeri kugira buranduranwe n'imizi vyo cahe vyogenda gute uruhara rw'umwe umwe go buruhe Eh, murakoze cyane murambabarire nubwo akanya kagiye ariko nibaza yuko kurandurana n'imizi ubukene n'ubushomeri ni igikorwa cy'umwe wese nk'uko nyine icubahiro umukuru w'igihugu yaba bivuga kandi mhm. si ikintu umuntu akora eh, mu mwanya mutoya bavuga yuko ari processus ni mhm. ikintu gifata umwanya si ikintu kizana ubwo nyine ngo hanyuma ngo ngo uca buranduka ni ikintu gikorwa hari ibintu bitari bikeye bishobora gukorwa kugira ngo Eh, ubwo bukwe ntiburandura ngo n'imizi mu gutangurira ku kintu hamica kintu ikazogenda kibananya buhoro buhoro ko ni nka kurya umwana avuka akiga gutambuka hanyuma agatambuka akajya ku ishuri hanyuma mu nyuma akazogira icyo icyo yimariye rero ibyo nibaza ni uko eh, hariho nko ku kugira ama investissement mu bintu vya education mm. eh, umuntu akagira agashyira imitahe mu ndero eh, yabantu bagiye ku ishuri ari niniya si nk'abantu bageze kure nacyo gituma usanga eh, afite ubuzi ni ibiharuro mfatirwa biba biri hirya Eh, uca usanga biri hejuru ukaca usanga n'ubuzi bakora buratandukanye n'ubuzi eh, eh, umuntu yosanga mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere ikindi nacyo ehm, umuntu arashobora kugira eh, icyo umuntu yavuga ati eh, la création des opportunités de l'emploi mhm. eh, icyo nacyo si ikintu umuntu atangura atangurira avuga ati ngo kice kiba umuntu arashobora kuraba akiyumvira akavuga ati akagira umugambi akagira akagira plan akaplanifia akavuga ati muri iki gisata turakeneye abantu bameze uko muri iki gisata turakeneye abantu bameze uko muri icyo gihe uca usanga bya bintu uba uba warateguye ku byerekeranye eh, n'indero bica mhm. bikorohera eh, nyacubahiro umukuru w'igihugu eh, nibaza ko ari mu ruyigi ya centre donc de perfectionnement bagize iki ni ikintu gikomeye cyane ku gihugu ni ikintu abantu bakwiye kubona yuko kirimo kazoza kuko uravye no mu bihugu biteye imbere usanga ijya myuga myinshi iri hajya hmm. iragabanya ico umuntu yokwita loto eh, nacyo nyine kirashobora gufasha eh, mu kugwanya mu kugwanya ubukene parce que eh, plus haba création donc des services plus abantu bagira accès au service muri ico gihe eh, ubuzi ubuzi burabakereye dufate mm. nko muri komine kanaka bijya byose bikorwa usanga ikomine iyo yo yose ifise sinzi ko umuntu bivuga mu kirundi de département izo yuko ashigikiwe yemewe eh, nabyo nyine eh, birashobora kugira birashobora kugira icyo bifashije amajambo make nibaza ko eh, umwanya umwanya ari mutoya umuntu arashobora gusigura akajya kure umuntu akaraba ariko nibaza ko ubu unyu umuntu atobideha biraboneka yuko ko leta iri kiragerageza kugira ngo uh, icyo kintu icyo kintu kiranduranywe n'imizi kugira ngo abantu mu by'ukuri uh, buguruke bagerageze gukora um, bihangira imirimo nk'uko babivuga hanyuma mm. abandi bashobore kubona yuko uh, bashobore kwitegurira akazoza atari ukwirirwa donko bazenze